amas finanzado. Ciu havas ideoin, set ne havas monon por la realigo, tiu povas iri alla banco, au povas serci la giustain sponsoroin. Quelcfoie iam suficias quelcai pagemai privatuloi por la finanzado. La successo ce la amas finanzado tamen dependas de la preparoi. Al ni estis relative clare che ni ne iros al la banco, racontas la estro de nova malgranda radio stazio en la Germana urbo lepsico. Ni volis producti matenan programon cun interparoloi, li clarigas. Cae portio necessis mono, nome quindec mil euroi. Sed tiu mono mancis al la stazio. Ni pensis ni do demandu la ge auscultanto in ciu ili bon trovas tion, cae ciu ili estas pretai pagi ion por tio. La auscultanto i consentis, cae amas financis la novan matenan el sendon. tiu nova maniero de mon collectado, cium oni povas anca nomi svarm finanzado, la svarmo, do certa nombro da homoi, donas monon por proiecto, por ideo, por visio. Oni presentas tion plei ofte sur apartai platformoi en la interreto. La concepto funccias tiel. Subtenantoi donas certan sumon, cae tiel accelas la realigon de la proiecto. Fine ili ricevas novan producton, exemple radioprogrammon, au bileton por kino filmo, por la tiel finanze accelita filmo. Oni povas distingi inter tri formoi de amas finanzado. La finanzintoi ricevas iun dankan bonuson, exemple kino bileton. La finanzintoi donatas la monon kai re ricevas nenion. La finanzintoi ricevas interesoin. Multae proiectoi ne successas attingi la starikita in celoin, au mal successas ce la realigo. Necessas activigi la propran socian reton. Nur se certa amasso da i estas attingita, tiam ancau plida homoi estas pretai donis ian monon. La soilo de engagigio situas ce proximume septec procentoi de la investota sumo tiam pli da homoi vidas la proiecton sur la platformo, cae pli emas doni monon. La donatso ce normala amas finanzado estas en risca. Se la celita sumo estas maltrafita, ciui donazintoi re ricevas sian monon. Successai campanioi collectas du quinonoin dum la unua semaino amas finanzado povas esti bona alternativo se mancas propra capitalo, au se la banco trovas la ideon tro nebulezza, au se la disvolvita concepto ancora ne estas tio matura che investanto aligias al gi. Ce la amas finanzado la plei granda motivo por doni monon ne estas la interesoi, sed la emo parto preni en comunumo la presento de proiecto sur amas finanza platformo estas bona testo de la mercato, cae oni ricevas de la comunumo de donazantoi quelc foie valora in consilo in por la disvolvado, cae crome faras reclamon por la producto. Ciu successe volas collecti monon, tiu devas attenti pri quelcae aferoi. Oni devas raconti cion avantagion la homoi havas, se la afero funccias, diras la estro de radiostazio. Al tio appartenas ancau, che necessas comunici prograstoin, au clarigi partain celoin. La campagno devas esti autentica cae travidebla. La successo dependas ie octec procentoi de la preparoi. Ciel mi interesigas homoin por mia ideo? Pri ciui costoi mi devas calculi? Cion mi povas doni ciel dan cajon? La ideala dauro por campagno situas ce quardec tagoi. En la meso de la donatza faso, la tiel nomata valo de larmoi, oni devas havi planon ciel oni tenas la proiecton en discutado. Laus pertoi, ie la comenzo cae antau la fino de la donatza faso fluas plei multe da mono, cae oni zorge electu la dancaj articloin. La homoi preferas ion cio rilatas alla posta producto. Ce la radio stazio in Lepsico, la donatintoi plei shatis simplan tasson, cun la logotipo de la stazio.